It was good to hear Anatoly's playing guitar in English. <laughs> Bija liels prieks dzirdēt, uh, kā Anatolijs spēlē ģitāru angļu valodā. I didn't know he could do that. Es nezināju, ka viņš to prot. It's uh, wonderful to have uh, all of you here today. Ir milzīgs prieks jūs visus šodien šeit redzēt. And there's people here from uh, all over Europe. <laughs> Un mums šeit ir cilvēki no dažādām Eiropas vietām. From from England, no Anglijas, from German, Vācijas. Germany. We've got some uh, people who speak Russian here. Mums ir cilvēki, kas runā krieviski. Uh, Latvians. Latviski. <laughs> It's good to all come together and celebrate the resurrection of Jesus Christ. Ir prieks, ka mēs visi varam sanākt kopā un svinēt mūsu kunga augšām celšanos. I had the opportunity to go to uh, Aizupes school uh, at the beginning of the month. Um, šī mēneša sākumā man bija iespēja viesoties aizupes skolā. And uh, I had the opportunity of sharing with them why we celebrate Easter. Un tur man bija iespēja dalīties ar viņiem tajā patiesajā iemeslā, kāpēc mēs svinam lieldienas. Kas tad šie svētki īsti ir, par ko tie ir? Un īpaši priekš kristiešiem, nu kas tad ir tā jēga? And I want to look today in Scripture, and I've got a few things here that help us to understand how wonderful the resurrection of Jesus Christ is. Un arī šodien es vēlos kopā ar jums lūkoties rakstos un um, pieminēt tās būtiskās lietas par to, cik brīnišķīgi ir Jēzus Kristus augšām celšanās. And so we're going to get right to this because it's also a special day in our church today. Mēs, we're going to have a bap we're going to have baptism. Mēs ķersimies uzreiz pie lietas, jo šodien ir uh, vēl kāds iemesls, kāpēc ir īpaša diena. Šodien mums ir arī kristība dievkalpojums. And this will be the first baptismal service that we've ever ever had in this church building. Un šis būs pirmais kristību dievkalpojums, ko mēs jau kad esam noturējuši šajā dievnamā. This is a historical day. Kā tas ir ļoti vēsturisks mirklis. We usually baptize outdoors. Parasti mūsu kristības notiek um, ārā pie dabas. And uh, that's a wonderful thing to do. Un tāpēc šis ir, tas ir īpašs. But I am so happy we can baptize the day on Easter, on the resurrection day. Un vēl īpašāk ir tas, ka mēs varam um, kristīt cilvēkus Kristus augšām celšanās dienā, ildienās. Special day. Tā ir īpaša diena. Because the resurrection of Jesus Christ shows us some wonderful things. Jo Jēzus Kristus augšām celšanās mums atklāja kādas brīnišķīgas, svarīgas lietas. Romans chapter 1 and verse 4. Vēstulē romiešiem 4. nodaļā, 1. pantā. says in this verse, it says, And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Pirmā nodaļa, ceturtais pāns. Un pēc svētuma gara ar augšām celšanos no mirušajiem apliecināts ar spēku par Dieva dēlu. You know, Jesus Christ, by his resurrection, proves that he's God. Jēzus Kristus ar savu augšām celšanos apliecina, ka viņš ir Dievs. Uh, this is something that doesn't happen every day. Tas ir kaut kas tāds, kas nenotiek katru dienu. This is a very special thing that happened. Jesus Christ died on the cross. Tā ir ļoti īpaša lieta, kas bija notikusi. Jēzus Kristus nomira pie krusta. He, he suffered and bled and he died. Viņš cieta, asiņoja un nomira. And to make sure the soldiers they pierced his side with a spear un lai par to pārliecinātos kareivi dūri viņus ar, as, viņu ar asmeņiem. Jēzus pie krusta bija miris. Bible says that three days later he, he rose again. Un Bībelē ir teikts, ka pēc trīs dienām viņš augšām cēlās. And that proves everything that he taught. It proves that he was the son of God. Un tas apliecina, pierāda visu to, par ko Jēzus bija runājis. Tas when, apliecina, ka viņš bija Dieva dēls. When Jesus went in and he cleaned out the temple, remember that? Atcerieties to reizi, kad Jēzus iegāja templī un, un, un izdzina visus mījējus ārā. He, he turned over the tables of the money changers. Viņš apgāza naudas mījēju galdus. And he, he pushed all the animals out of the temple. Un izstūma visus dzīvniekus ārā no tempļa. And the people there said, "Hey, who do you think you are?" Un cilvēki viņam teica, "Ko tu iedomājies, kas tu tāds esi? What, what authority do you have to come in here and do this?" Kāda vara ir tavā rīcībā, ka tu vari nākt un šādi te rīkoties? Do you remember what Jesus said? Vai atcerieties, ko Jēzus atbildēja? And Jesus said in John chapter 2 and verse 18, you don't have to go there, but he said, uh, Destroy this temple and in three days I'll raise it up. That's the proof of my authority. Ja es teicu, es iznīcināšu šo templi un uh, dažās dienās to atkal no jauna uzcelšu. Tas ir pierādījums manai varai, manai autoritātei. He was telling him, I'm going to die and raise from the dead and it's going to prove my authority. Ja es ar to pateicu, ka viņš nomirs un atkal augšām celsies un tas pierādīs viņa varu. And he did. He died and he rose again, and it proves who he is. Un tā, tā tas notika. Viņš nomira un pēc trīs dienām augšām cēlās, un tas apliecināja to, kas viņš ir. He not only truly died, but he truly rose from the dead. Viņš ne tikai patiesi nomira, bet arī patiesi augšām cēlās no mirušajiem. There are over 500 eyewitnesses Ir, ir vairāk nekā 500 acu liecinieku Jēzus Kristus augšām celšanās faktam. Died, there were, there were event, Jēzus Kristus krustā sišana tā bija ļoti publiska um, lieta, publiska diena, kad daudz cilvēku tur bija klāt. Daudz cilvēku redzēja viņu mirstam. Un pēc tam 500, apmēram 500 cilvēku redzēja viņu atkal dzīvu. <laughs> Someone once said that if you were to take all of these witnesses that saw Jesus Christ after his resurrection, it would take 129 hours to hear their testimony <laughs> if each person only spoke 15 minutes. <laughs> Kāds reiz ir teicis, ja, eh, ja visus šos acu lieciniekus saicinātu um, kopā, eh, tad um, ja katrs liecinātu par to, ko viņš ir redzējis. 129 hours. Oh, Yeah, ja katrs liecinātu 15 minūtes, būtu nepieciešams 129 stundas. So it's like if you called all of these eyewitnesses in the court. Tad, ja mēs visus šos lieciniekus pieaicinātu tiesā. And each eyewitness only had 15 minutes to give his testimony. Un katram no acu lieciniekiem tiktu dotas 15 minūtes, lai sniegtu savu liecību. You would be listening to their testimony from breakfast on Monday. Tad jūs klausītos viņu liecībās no pirmdienas brokastu laika all the way through to dinner on Friday. Līdz pat piekdienas vakariņu laikam. You'd be listening to these eyewitnesses' testimony saying, I saw Jesus Christ alive. Jūs to vien darītu, kā klausītos šo acu liecinieku liecībās, runājam par to, kā viņi ir redzējuši Kristu nomirstam. So, so Jesus Christ is risen from the dead. At Jēzus Kristus ir augšām cēlies no mirušiem. Proves that he's the son of God. Un tas apliecina to, ka viņš ir Dieva dēls. Someone once told a, uh, another preacher that they're allowed to speak to a group of people about God, but not Jesus Christ. Kāds mācītājs reiz teica, ka viņam atļāva runāt ar uh, cilvēku grupu par Dievu, bet ne par Jēzu Kristu. And uh, it's very interesting. Tas ir interesanti. I, said, I, I told the guy, so well, you can go in there and say, today we're going to talk about God the sun. <laughs> un tad es viņam teicu, nu, ka viņš varētu iet pie šīs grupas un teikt, nu, šodien es jums stāstīšu par Dievu dēlu. We've heard that there's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Jo mēs zinām, ka ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. And Jesus Christ's resurrection proved that he's God the Son. Un Jēzus Kristus augšām celšanās apliecināja to, ka viņš ir Dievs dēls. And if Jesus Christ is God the Son, we can believe that his teaching is true. Un ja Jēzus Kristus ir Dievs dēls, tad mēs varam būt droši un ticēt, ka viņa mācība ir patiesa. We can read this book. Mēs varam lasīt šo grāmatu. And when we read where Jesus is speaking. Un tad, kad mēs lasām tās vietas, kur Jēzus runā. I like this Bible. Jesus's words are in red. Man patīk šī Bībele, jo tajā Jēzus teiktais ir ierakstīts sarkanā krāsā. I know that these words are from the Son of God. Es zinu, ka šie vārdi nāk no Dieva dēla. God the Son. Dievs dēls. The second person of the Trinity. Otrā trīsvienības persona. Jesus through his resurrection has proved that he's God and his teaching is true. Jēzus caur savu augšām celšanos ir apliecinājis, ka viņš ir patiesa un ka viņa mācība ir patiesa. And that he has authority. Un ka viņam ir vara. Because he's God, our creator. Jo viņš ir Dievs, mūsu radītājs. And, be, and we also know that he has power over life and death. Un mēs zinām, ka viņam pieder vara pār dzīvību un nāvi. <laughs> Resurrection of Jesus Christ proves that Jesus Christ is the son of God. Jēzus Kristus augšām celšanās apliecina un pierāda to, ka Kristus ir Dievs dēls. Jesus Christ's resurrection helps us to understand that our sins are forgiven. Jēzus Kristus augšām celšanās palīdz mums saprast to, ka mūsu grēki ir piedoti. We have the we have the possibility, we have the the open door to have our sins forgiven. Mums ir dota iespēja, atvērtas durvis, lai mūsu grēki tiktu piedoti. The interesting verse in 1 Corinthians chapter 15. Pirmajā vēstulē korintiešiem 15. nodaļā ir kāds interesants pāns. Uh, ver, chapter 15 and verse 17. 15. nodaļā 17. pāns. Here Paul is speaking uh, in the negative sense. Šeit um, Pāvils runā tādā negatīvā formā. He says though, and if Christ is not not be raised, your faith is in vain, ye are yet in your sins. Bet, ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir jūsu ticība, un jūs vēl esat savos grēkos. You understand that? Vai jūs to saprotat? Uh, if Jesus Christ never rose from the dead, we wouldn't have forgiveness of sins. Ja Jēzus Kristus nav augšām cēlies, tad mēs nekad nevaram saņemt grēku piedošanu. But because Jesus Christ is risen from the dead. Bet tā kā Jēzus Kristus ir cēlies um, no mirušiem, we can have our sins forgiven. Tad mums ir iespēja, lai mūsu grēki tiktu piedoti. If we believe the gospel, ja mēs ticam evaņģēliem, then that's possible. Tad tas ir iespējams. Let's look in the book of Acts chapter 2 and verse 38. Apustuļu darbos um, otrajā nodaļā 38. pantā. Acts 2:38 darbu 2. nodaļa, 38. pants. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Tad Pēters tiem sacīja: Atgriezieties no grēkiem, un lai jūs ik viens to pat kristīt Jēzus Kristus vārdā, grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Vai jūs to dzirdat? Jums ir iespēja saņemt savu grēku piedošanu. Apustuļu darbos 22. nodaļā, 16. pantā. It says, And now why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Un tagad, ko tu vēl vilcinies? Celies, topi kristīts un nomazgā savus grēkus, piesaugdams viņa vārdu. Do you need to have your sins forgiven today? Vai tev ir nepieciešamība saņemt grēku piedošanu šodien? Has God shown you in your heart through His Holy Spirit that That you're a sinner? Vai Dievs tavā sirdī caur savu svēto garu tev ir licis saprast, ka tu esi grēcinieks? Have you felt that in that conscience, your heart telling you that, that you're not right with God? Vai tu esi sajūts to savā sirdī, ka tev ir sajūta, ka tavs attiecības ar Dievu nav kārtībā? Do you need forgiveness from God today? Vai tev šodien ir vajadzīga Dieva piedošana? What are you waiting for? Tad ko tu gaidi, ko tu vilcinies? Pastor says, repent. Šis, šī raksturvieta saka, atgriezies. Uh, Novērsies no saviem grēkiem, atzīsti Dievam, ka tu esi grēcinieks. Ieraugi savu grēku tā, kā Dievs to redz. Un Dievs redz mūsu grēku kā kaut ko šausmīgu. Ourselves, our is, excuses, say, mums arī pašiem ir jāspēj savus grēkus ieraudzīt tāds, kāds viņš ir, neaizbildinot attaisnoties un to neattaisnojot. Sakot, tas, tas ir briesmīgi. Say, Mums ir jābūt gataviem vērsties pie Dieva un teikt, Dievs atbrīvo mani no tā. Mums ir jātic, ka Jēzus Kristus nomira pie krusta, lai samaksātu par mūsu grēku sodu. He made it possible for us to be forgiven. Viņš darīja to iespējamu, lai mūsu grēki tiktu piedoti. God just can't forgive sinners and just let it go at that. Dievs nevar vienkārši tāpat piedot grēkus un par to aizmirst. And pretend it never happened. Un izlikties, ka tas nekad nav noticis. God, God can't close his eyes to our sins. Dievs nevar aizvērt acis uz mūsu grēku. There has to be a, a penalty paid for that sin. Par grēku ir jāsamaksā. And that's why Jesus died on the cross. Un tieši tāpēc Jēzus nomira pie krusta. He was my substitute. Viņš to darīja manā vietā. He died for my sins. Viņš nomira par maniem grēkiem. He paid the price that needed to be paid. Viņš samaksāja to samaksu, kam bija jāsa, jātiek samaksātam. So that God could forgive me. Lai Dievs varētu mums piedot. And it's on my part to believe that and to receive that. Un tad manā ziņā ir tam ticēt un to pieņemt. Identify myself with Christ un identificēt sevi ar Kristu. Un tad teikt, Jēzus Kristus krusta nāve bija par mani. Un viņa augšām celšanās un jaunā dzīvība ir par mani. Un tad mēs varam to visu saņemt ticībā. <laughs> Today we're going to have a baptism service right at the end. Šodien dievkalpojuma noslēgumā mums būs kristības. That's one of the highlights of a church's life. Tā ir viena no draudzes dzīves kulminācijām. And I am so glad that that's going to happen today. Un es tik ļoti priecājos, ka tas notiks šodien. And I'm I'm so glad that God has prepared the hearts of the people that are going to be baptized. Un es tik ļoti priecājos, ka Dievs ir sagatavojis to cilvēku sirdis, kas tiks kristīti. See, their, the beginning of their spiritual life doesn't start on the day they're baptized. Un redziet, viņu garīgās dzīves sākums nesāksies šeit kristībās. Their spiritual life starts when, when God breathes life into their heart. Viņu garīgā dzīve sāks tad, kad Dievs iedveš dzīvību viņu sirdīs. When they begin to to understand what Jesus Christ did for them. Tad, kad viņi sāk apzināties to, ko Jēzus Kristus ir viņu labā izdarījis. And they believe and they trust Jesus Christ to save them from their sins. Un viņi tic un paļaujas, ka Jēzus Kristus izglābj viņus no grēkiem. And the Holy Spirit comes and he takes that person and he he puts them in Jesus Christ. He he gives them a new birth. Un tad nāk svētais gars un ieliek šo cilvēku Jēzu Kristu un dod viņam jaunu dzīvību. Un mēs no ārā to nevaram redzēt. It's a private thing, it's a personal thing. Tā ir ļoti personiska, intīma lieta. Something that happens between a believer and his creator. Kaut kas, kas notiek starp ticīgo un viņa radītāju. Baptism. Kristība. Is a show to everyone what has happened in their heart. Tas jau ir apliecinājums visiem pārējiem par to, kas ir noticis cilvēka sirdī. Today, Šodien tie cilvēki, kas kristīsies, Viņi vēlas, lai jūs arī to zinātu. Ka svētais gars ir viņus ielicis Jēzū Kristū. Viņu vecā dzīve ir beigusies, un tā ir aprakta. Un viņi ir atkal augšām cēlušies, lai dzīvotu ar Kristu. Un mēs būsim tam liecinieki we're going to see the outward symbol of what has happened in their heart. Mēs redzēsim to ārējo simbolu tam, kas ir noticis cilvēka sirdī. Sometimes God works a long time in someone's heart. Dažreiz Dievs strādā ilgu laiku pie kāda cilvēka sirds. Ievas Sunday school teacher is here today. Ievas svētdienas skolotāja šodien ir mūsu vidū. The man who used to preach The Eva is here today. Mācītājs, kas ir sludinājis Ievai, arī ir mūsu vidū. A long time ago she's heard the gospel. Jau sen atpakaļ bija pirmā reize, kad Ieva dzirdēja evaņģēlīju. Un tā sēkla tika iedēstīta viņas sirdī. Un daudz cilvēku viņas dzīvē ir nākuši un aplaistījuši to sēkliņu, ļaujot viņai augt. Šodien mūsu vidū ir arī Dairis, kas kristīsies. And he's, he's, he's been raised by, by wonderful parents. Viņi ir audzinājuši brīnišķīgi vecāki. And, and God has used them to, to raise that boy to, to be the way he is. Un Dievs ir lietojis šos cilvēkus kā daira vecākus, lai izaudzinātu šo puisi tieši tādu. And the gospel seed has grown in his heart. Un evaņģēlijas sēkla ir augusta arī viņa sirdī. Alice is going to be baptized today. Arī Alice šodien kristīsies. And she's grown in her, her understanding of Jesus Christ and who he is and what baptism means. Un viņa ir tik ļoti pieaugusi savā izpratnē par to, kas ir Jēzus Kristus un ko nozīmē kristība. And it's a, and, and she may tell you a little bit more about it later. Un viņa varbūt vēlāk jums nedaudz par to vairāk pati pastāstīs. But let's look in Romans chapter 6 verses 3 to 5. Bet atvērsim vēstuli romiešiem <clears throat> sesto nodaļu. verses 3 to 5. No līdz pantam. It says, Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Therefore, we are buried with him by baptism into his death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For we, if we have been planted together in the likeness of his death, we shall also be in the likeness of his resurrection. Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībām. I want to tell you, the resurrection of Jesus Christ helps us to understand that the kingdom of God is ruled by a living king. Jēzus Kristus augšām celšanās mums liek saprast, ka debesu valstībā valda dzīves ķēniņš. Remember last week we talked about Yeah, it was last <laughs> week. last week we talked about the kingdom of God. Atcerieties, pagājušajā divkalpojumā, pagājušo svētdienu mēs vairāk runājām par Dieva valstību. Do you remember? It was only a week ago. Atcerieties, tas bija tikai nedēļa atpakaļ. We talked about the kingdom of God and that king, the mēs, king. Mēs runājām par, par Dievu valstību un, un, un ķēniņu. How it's a strange kingdom. Cik dīvaini ir šī valstība. God's kingdom is nothing like any kingdoms in this world. Dieva valstība nav nekas līdzīgs jebkurai valstī un valstībai šajā zemē. And that king that, that rules that kingdom is alive today because Jesus rose from the dead. Un tas ķēniņš, kas pārvalda šo valstību, viņš ir dzīvs šodien, jo viņš ir augšām cēlies. In Revelations it says, I am the first and the last. Atklāsmes grāmatā ir teikts, es esmu pirmais un pēdējais. I'm the living one. Es esmu dzīvais. I was dead. Es biju miris. And behold, I'm alive forevermore. Bet redzi, esmu dzīvs. Jesus Christ is a king in his kingdom and he's alive today. Jēzus Kristus ir ķēniņš savā karaļa valstī un viņš šodien ir dzīvs. And the Bible says he's coming back to judge the living and the dead. Un Bībelē teikts, ka viņš atgriezīsies atkal, lai tiesātu dzīvos un mirušos. Turn with me to uh, Hebrews chapter 9. Atvērsim vēstuli ebrejiem 9. nodaļu. We're talking a lot about Jesus' death and resurrection. Mēs daudz runājam par Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos. Did you know you're going to live forever? Vai tu zināji, ka tu dzīvos mūžīgi? Do you know that? Vai tu to zini? Do you know God didn't create people to be short-lived? Mhm, vai tu zināji, ka Dievs neradīja cilvēku tikai priekš tādas īsas dzīves? Listen, you had a beginning the day you were born, Nu, tev bija tavs sākums dienā, kad tu piedzimi, but you don't have an end. bet tev nav beigu. This life, this, this life that we're living in the flesh isn't everything. Šī dzīve, kad mēs dzīvojam miesā, tas vēl nav viss. You were created with a soul. Tu tiki radīts ar dvēseli. Soul and a spirit, and that lasts for eternity. Dvēseli un gars ir tas, kas dzīvo mūžīgi. And this passage of scripture says that Jesus is our king for eternity and he's going to return and he's going to judge. Un šajā raksturvietā ir teikts, ka Jēzus ir ķēniņš, kas atgriezīsies un tiesās. How do you feel about the judgment day? Kā tiesas diena liek tev justies? Hebrews chapter 9 verse 27 says, "And it is appointed unto man once to die, but after this the judgment." Tāpat kā cilvēkiem ir nolikts mirt tikai vienreiz, un pēc tam tiesa. See, so after this physical death there is life. Un redziet, pēc šīs fiziskās nāves ir dzīvība. And there's a judgment. Un ir tiesa there's also a resurrection. Un ir arī augšām celšanās. But when Jesus comes back to judge, how does that make you feel? Mm, bet tad, kad Jēzus atgriezīsies, lai tiesātu, kā tas tev liek justies? Jesus Christ's resurrection reminds us that Jesus' work isn't done here. Jēzus Kristus augšām celšanās atgādina mums, mums, ka viņa darbs šeit nav pabeigts. Everyone will be judged. Ik viens tiks tiesāts. The, the righteous will be judged. Uh, but we will be standing in Christ. Attaisnotie arī tiks tiesāti, taču mēs stāvēsim Kristū. And when God looks at us, he'll judge us as, as being righteous. Un tad, kad Dievs mūs tiesās, viņš mūs tiesās kā attaisnotus. Not because we're so good. Nevis tāpēc, ka mēs esam tik labi. But because we've identified with Christ. Bet tāpēc, ka mēs esam savienojušies ar Kristu. When Jesus died for sins, we died with him as well. Tad, kad Kristus nomira par grēku, mēs miram kopā ar viņu. And when he rose again, we rose again. Tad, kad viņš augšām cēlās, mēs augšām cēlāmies kopā ar viņu. So there'll be uh, those that are judged and uh, God will see the righteousness of Christ on them. Un tad tie, kas tiks tiesāti, Dievs redzēs um, Jēzus Kristus taisnīgumu viņos. And there'll be others who are judged on their own merit. Un tad ir tie, kas tiks taisnoti paši pēc sevis. I don't want to be judged on my merit. Es nevēlos būt tajā otrajā grupā. I try to be good. Es ļoti cenšos būt labs. Try to be a good husband. Es cenšos būt labs vīrs. Try to be a good dad. Es cenšos būt labs tēvs. Try to be a good pastor. Es cenšos būt labs mācītājs. I, I try real hard. Es tiešām no sirds cenšos. I tell you, I've lived a whole life of failing at being good. Bet ziniet, savu visu dzīvi esmu nodzīvojis saskaroties ar neveiksmēm, mēģinot būt tik labs. And so have you. Un tieši tāpat ir ar jums. Nobody's perfect. Neviens nav perfekts. The Bible says we're all sinners. Bībelē teikts, mēs visi esam grēcinieki. Not just because of what we do, but because of who we are in our heart. Ne tikai tā dēļ, ko mēs darām, bet dēļ tā, kas ir mūsu sirdīs. Mēs nevēlamies tikt, taisnot, eh, tikt tiesāti pēc savas, saviem darbiem. We're judged on our own merit, we'll be judged for a life of sin and always coming up short of God's holy standard. Tad mēs vienmēr nesasniegsim Dieva svēto standartu. The king is alive. Ķēniņš ir dzīvs. He rose from the dead. Viņš augšām cēlies no mirušiem. And he will judge. Un viņš tiesās. I'm glad that I'm in Jesus Christ. Es priecājos, ka es esmu Jēzu Kristu. That I'm his child. Ka es esmu viņa bērns. That my sins have been washed away by the blood of Jesus Christ. Ka manus grēkus ir nomazgājušas Jēzus Kristus asins. Where do you stand? Kur tu stāvi? Listen, Jesus Christ's resurrection proves that physical death is not the end of the human existence. Jēzus Kristus augšām celšanās apliecina, ka uh, fiziskā nāve nav cilvēciskās dzīves God, God, who's the giver of life, has the power to raise to life those who have died. Eh, Dievs, kas ir dzīvības devējs, viņam ir spēks augšām celt tos, kas ir miruši. Christ's victory over the grave is God's pledge to us that we too will be raised. Um, Jēzus Kristus uzvar pār nāvi ir apsolījums mums, kad arī mēs tiksim augšām celti. Let's look at 1 Corinthians chapter 15 and 1. vēstulē 20 and 23. korintiešiem 15. nodaļā. 1 Corinthians 15 and verse 20. 20. pantā. But now Christ is risen from the dead and become the first fruits of them that slept. And verse 23 says, But every man in his own order, Christ the first fruits, afterwards they that are Christ at his coming. Bet nu, Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem, un 23. pantā, bet tik viens savā reizē. Pirmais Kristus, pēc tam Kristum piederīgie, kad viņš nāks. Vai jūs saprotat, kas šeit ir teikts? Jēzus Kristus augšām celšanās nav viens reizes notikums. Well. Tie, kas pieder Kristum, arī tiks augšām celti. Friday we, we thought about Christ's death on the cross. Lielajā piekdienā mēs pieminējām Jēzus Kristus nāvi pie krusta. And we thought about his suffering. Un mēs domājām par viņa ciešanām. And I think what heaven must have thought when they looked down on Jesus Christ. Un tad mēs domājām, ko, ko debesis domāja tajā mirklī, kad viņas nolūkojās Kristus nāvē. I wonder what the mood in heaven was when the sky was darkened here on earth for those hours. Es domāju, kāda bija tā atmosfēra debesīs, tās, t- tos mirkļus, kad debesis satums. God the Son giving his life for the sins of the world. Dievs dēls atdod savu dzīvību par pasaules grēkiem. In suffering and shame. Ciešot kaunā. But just, just think about it on resurrection day. Bet tad domājiet par augšām celšanās dienu. Jesus says, I'm going to my father. Ja es teicu, es dodos pie sava tēva. Imagine what it must have been like when Jesus left the cross, he left the grave, and he walked into heaven. Nu, iedomājieties, kād, kāds bija tas mirklis, kad Jēzus atstāja kapu un devās uz debesīm. Can you imagine what that must have looked like? Vai jūs varat iedomāties, kā tas izskatījās tajā mirklī? God the Son meeting God the Father. Dievs dēls apvienojas un satiek Dievu tēvu. His mission on earth accomplished. Viņam misija uz zemes ir izpildīta. He's given back his throne in heaven. Viņš atgūst atpakaļ savu troni debesīs. Right Pie Dieva labās rokas. Viņš atkal gūst iespēju valdīt pār tautām. Jesus Christ, the Son of God, is back in heaven, back in His glory. Dieva dēls ir atpakaļ savā godībā debesīs. Can you picture the angels singing? Vai jūs varat iztēloties, kā eņģeļi dziedāja? The joy in heaven, after the darkest day on earth, now he's risen and he's in heaven. To prieku debesīs pēc visstumšākās dienas virs zemes, viņš ir atkal atpakaļ debesīs, viņš ir augšām cēlies. And he says, Father, this isn't enough. Mhm, un tad viņš saka, Tēvs, ar to nepietiek. I want all of those that love me to be here with me. Es vēlos, lai visi tie, kas mani mīl, ir kopā šeit ar mani. I want all of those that follow me, I want them to share in this joy. Es vēlos, lai visi tie, kas man sako, dalās šajā priekā. Jesus Christ was the first to rise from the dead. Jēzus Kristus bija pirmais, kas uzcēlās no mirušajiem. And this passage of scripture says that we will follow him. Un šī raksturvieta mums māca, ka mēs viņam sekosim. One day we're going to go through this world and we're going to appear together with Jesus Christ. Kādu dienu arī mūsu dzīve šeit virs zemes beigsies un mēs būsim kopā ar Jēzu Kristu debesīs. This is what Jesus Christ's resurrection means to us. Tas ir tas, ko Jēzus Kristus augšām celšanās nozīmē priekš mums šodien. The Lord's resurrection previewed, it showed us the ultimate victory of Christians over, this, over its enemies. Jēzus Kristus augšām celšanās arī um, apliecināja um, kristietības uzvaru pār tās ienaidniekiem. In the book of Revelation, we see that Jesus Christ is in heaven and it shows him as the lamb that was slain, but now he's standing again. Atklāsmes grāmatā mēs redzam, kā jēzus tiek dēvēts par jēru, kas tika nokauts, bet nu, viņš ir augšām cēlies, nu, viņš ir dzīvs. Jesus is also seen as the, the lion of the tribe of Judah that overcame his enemies. Jēzus tiek salīdzināts arī par, par jūdas cilts lauvu, kas ir uzvarējis savus, savus ienaidniekus. In Revelation chapter 12 and verse 11 it shows the believers as well overcoming the enemies of, of Christ. Un e, atklāsmes grāmatas 12. nodaļā, 11. pantā mēs arī redzam, kā ticīgie var uzvarēt. It says in Revelation 12:11, and they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto, unto the death. 12.1 ir teikts, viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Said, Mēs kādu laiku jau lūdzam par vīru vārdā Saīds, kurš ir um, apcietinājumā in, ir, ir, Irākā. And uh, he's in prison in Iran because he's a Christian. Viņš atrodas ieslodzījumā Irānā, tāpēc ka viņš ir kristietis. It's a Muslim land. Tā ir musulmaņu valsts. And he's in the worst prison that they have. Viņš atrodas vissliktākajā cietumā, kāds viņiem tur vien atrodams. He was sentenced to eight years in prison. Viņš tika notiesāts uz astoņu gadu ieslodzījumu. Un nu, pat kā viņš ir uzsācis šo spriedumu izpildīt. Thinking, Un tad mēs domājam, kā gan Dieva bērnam ir jāiet cauri kaut kam tādam. But he's not the first. Bet viņš nav pirmais. Through the centuries, thousands and thousands of Christians have suffered for their faith. Gadsimtu laikā tūkstošiem un tūkstošiem kristiešu ir cietuši dēļ savas ticības. And many, many have died for their faith in Jesus Christ as Savior. Un daudz ir arī miruši dēļ savas ticības Jēzum Kristum. When we look at the news today, we look at the world around us, it seems like the world is getting darker and darker. Klausoties ziņās un domājot par pasauli mums apkārt, šķiet, ka pasaule kļūst arvien tumšāka un tumšāka. And sometimes you wonder who's going to win this spiritual battle. Dažreiz tu sāc domāt, nu kurš gan uzvarēs šajā garīgajā cīņā? Who, who's going to come out on top in the end? Kas beigās būs uzvarētājs? <laughs> Jesus resurrection teaches us that he will overcome. Jēzus Kristus augšām celšanās mums māca, ka viņš uzvarēs. And together with him we will overcome the evil. Un kopā ar viņu arī mēs uzvarēsim ļaunumu. It's wonderful to read about Christ's resurrection in the scriptures. Ir brīnišķīgi rakstos lasīt par Jēzus Kristus augšām celšanos. And how his resurrection power has transformed people's lives. Un kā viņa augšām celšanās spēks ir pārveidojis cilvēku dzīves. Before the uh, resurrection, the disciples were hiding in a, in a room after Jesus' death. They were afraid, they were cowards. Pēc Jēzus nāves, pirms uh, viņa augšām celšanās, Jēzus mācekļi slēpās um, istabās, viņi, viņi bija gļēvi, viņiem bija baila. But after they saw Jesus alive, they became bold and courageous. Bet pēc tam, kad viņi redzēja Jēzus Kristus augšām celšanos, viņi jutās drosmīgi. Before Jesus' resurrection, Peter, he was a weakling. Hmm, pirms eh, Jēzus Kristus augšām celšanās, eh, Pēters, viņš bija vārkulis. Remember a little girl said, We saw him with Jesus. Atcerieties, tur bija kāda meitnīte, kas norādīja uz viņu un teica, mēs viņu redzējām ar Jēzu. And Peter said, No, I wasn't with Jesus. Pēters teica, nē, es nebiju ar Jēzu. Afraid of a little girl. Viņš nobijās no mazas meitenes teiktā. But after the resurrection. Bet pēc augšām celšanās Peter stood and preached to thousands. Pēters cēlās un sludināja tūkstošiem. Changed the lives of all the disciples. Tas izmainīja visu mācekļu dzīves. And they went and they preached in power. Viņi gāja un sludināja ar spēku. The resurrection transformed their lives. Augšām celšanās pārveidoja viņu dzīvi. And Jesus The risen Jesus is still changing people's lives today. Augšām cēlušais Jēzus vēl aizvien maina cilvēku dzīves šodien. Did you know that over the last several years more people have come to Christ than ever before? Vai jūs zinājāt, ka pēdējo gadu laikā ir vairāk kristieši atgriezušies un nākuši pie, pie, pie Jēzus nekā jebkad iepriekš. World, like wildfire. Visā pasaulē vēsts par Jēzus, Jēzus Kristu izplatās kā, kā uguns. Pat Irānā. Jesus still touches lives today. Jēzus vēl aizvien pieskarās cilvēku dzīvēm šodien. There's people in this church building who'll tell you Jesus has changed their life. Ir cilvēki mūsu draudzē šeit, kas varētu jums celties un stāstīt, ka Jēzus ir izmainījis manu He's dzīvi. saved their marriage. Viņš ir izglābis man laulību. He's delivered them from addictions. Viņš ir izglābis cilvēkus no atkarībām. He's brought them out of deep depression. Viņš ir izvedis cilvēkus no dziļas depresijas. He's given them a purpose iedevis viņiem jaunu mērķi, jēgu. It's because they've opened their heart and life to the resurrected Lord. Tāpēc, ka viņi ir atvēruši savu dzīvi un savu sirdi augšām cēlušam kungam. Let's quit with this last verse. Beigsim, noslēgsim ar šo beidzamo pāntu. John chapter 11 verse 25. Jāņa evanģēlijas 11. nodaļa. Verse 25. 25. pants. And 26. Un 26. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever be- liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Tad Jēzus viņai sacīja: Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Vai tu tici tam? Vai tu tici tam? These words are spiritual life šie vārdi ir garīga dzīvība. Es vēlos jūs mudināt, balstīt savu ticību Jēzu Kristu šodien. For Vērsieties pie viņa pēc piedošanas. Atdodiet viņam savu sirdi, metieties iekšā viņa žēlstībā. Believe that he died for you. Ticiet, ka viņš nomira par tevi. So un ka viņš augšām cēlās, lai tev varētu būt jauna dzīvība. Piecelsimies un lūgsim kopā. Our Heavenly Father, we thank you for the, for the resurrection of Jesus Christ. Mūsu debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Jēzus Kristus augšām celšanos. Mēs pateicamies par to, ko tas mums māca. That you're the Son of God ka tu esi Dieva dēls. Father, we, we thank you that Jesus Christ is, is uh, uh he's our life, he's our hope. Tās paldies, ka Jēzus Kristus ir mūsu dzīvība, ka viņš ir mūsu cerība. He gives us forgiveness. Viņš mums dāvā piedošanu. Father, he gives us victory in this world. Tās viņš ļauj mums piedzīvot uzvaru šajā pasaulē. Father, we thank you for all of these things. Tās mēs tev par to visu pateicamies. Father, I pray that if there's one here that's never been born from above, that today they would open their heart to your truth. Un Tēvs, es lūdzu, ja mūsu vidū ir kāds, kas nekad nav piedzīvojis šo piedzimšanu no jauna, tad lai šodien būtu tā diena, kad viņš atver savu sirdi tavai patiec, savu sirdi tavām patiesībām. And that that seed would begin to grow in their spiritual life as well. Un lai šī sēkla varētu sākt augt viņu sirdīs. We pray these things in Jesus name. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā.